The doors, the doors, the doors, the doors, oh, oh, open, the doors, oh, oh, open, the doors, oh, oh, open, oh, oh, oh, oh, oh, oh open the man, the man before the doors, the man before the doors, and I can open, I can open the doors. What's your name? My name is... Frankie! Uh, Mümkün. Düşmüş dökülüyor. No! I'm not I get you. And I can open the up. I can open Yapamıyorum. Frankie's lunch. Ne demek bu?

Yeah. g Tak zamówił Ej, Johnny. Jak się nazywasz? Tak zamówił Hi, I'm Ej, Johnny. Jak się nazywasz? Hi, I'm Mine. I'm Johnny. Ej, I'm Johnny. Ej, I am Jimmy. Kurwa, idę komputera, idę komputera, idę komputera, idę komputera, idę komputera, idę komputera, idę komputera, idę komputera, idę komputera. No to pa, nagrywa to kurwa? Nagrywa to kurwa. Nogi ma tys, platikal tys, prida bimba lata, latia lila On jest księdzem. Patrz. Skrzydła do wody. Księdzem. Para, para, para, para, para, para, para, para, Ola nie żyje, Ola nie żyje. Ile dostanie dziewczyny? Ojej, ojej, w przyszłości będzie to młode? Ojej, ojej, Obydwoma, obydwoma. Przepraszam cię, nie pamiętam się. Ojej, ojej, o Miedowe stronie, wielki tam wszystkie górale stali. O Maria, pamba, ty te planerales. O Maripa, plena, plena, plena, plena, świetla glika tam. to pali, sam wygęta, ale dęta, stranika, daje grana biblie to Papierosy w koło rozpierają, części, że Iron Man back Detoks, pryka, pale. Detoks, kurwa, pale, mamy Na to male, złupi nie trzeba, nie trzeba, wiosny zegara nam chleba. Jezus Maria, już mnie plecy bolą. Jakie to piękne. Masz. Śpiew śpiewają tak. Moje rodzice tak śpiewają. Hellman. Yes, yes. Jeszcze gitara. Yo, yo, wygląda. Jest kabelka i masa i prawy inside. Średniej wielkości człowiek wyszedł <laughs> no. O nie, o nie, o nie. O nie dodam, wydaje To jest Japończyk, tylko taki spowolnieni mówi. Się szykuje do ataku. Ty mówi tam... Nie, to tak spowolnieniu. Ja, nie, nie, nie, 哎呀！咿呀！哎呀！咿呀！哎呀！咿呀！ Samolot lubi odlecieć. Uwaga, uwaga. Na starcie numer 33 odlatuje samolot o imieniu średniej wielkości człowiek. Wyszedł ten. Proszę pana, przyspieszyć tego samolotu. E, pan dostawnik wyszedł. Mości królu, witam, badana, o, ha, ha, o, ha, ha, o, ha, ha.

zorunda. Ich möchte Pizza, Badisch, Kartoffeln zu Badisch. La la la la la. Wiadomości z firmy Kutas. Mhm. Proszę Państwa, już <laughs> w Kutasie no. witamy Was. Co ci tu na basie, witamy i wszystko opowiem. Kręciłem i wszystko pan był przystępnie, on daje na basie. Siedzę tu, podobnie, i tym na basie napierdala. No i wszystko teraz powiecie, chłopaki? My się wpierdalałeś w naszego basa. No, kurwa, bo zacząłeś grać na basie, to co? No, a co nie można na basie pograć? Tao sẽ tao một gì đó Tao nhiều tiền Słucham? Kasia Ja już nie będę zapalał Nie będę zapalał już Damos lindenas, golpe de amor, nina yo te das. Hoy me sorprende, lo minera vivo.

No, okej. I prowadziłeś coś? Od twojego pierdolenia mi aż ręce opadły. <laughs>